emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara iritik ez! kultur alea Ba gure kultur atalarekin segituko dugu orain eta urte berriarekin lehenengo gonbidatu jarrera egingo diegu orain. Gaur eh, musika izango dugu jaunta jabe eta azken aldean ba, arrakastatxu da bilen talde bat gainera izango dugu gurean. Emon taldeak. Bere lan berria, ba, plazaratu baitu orain dela gutxi. Bai, montaldeko, bilagun ditugu gurean ekaiz eta aritz gaixo. Opa, egunon. Ha, egunon. Bai. Ongi? Bai, ondo. Piskat oztuta, baina, bai, bueno. <laughs> Garaia da. <laughs> Bai. Baina, bueno, zua da, kargu gazik. Hori da, <laughs> hori da. Zuek berotuko duzue gaurko giroa. E, urte berria dugu, gaur, zuek eh, urte zarra nola ospatzu zuen? E, urte zara nola ospatzen duen, bai. ba, egiten dakiu egiten, parranda egiten. Parranda <laughs> egiten. Patxaran egin, ez? bai, gu parranda zaleaga. Bai, bergarakoak zarete? Bueno, bergarakoak ginen, hasi ginen danok, baina gaur egun behatzi gataldian da behatzitik iru. Behatzitik iru. Gubixo bergarakoa gaz, durangoko bat, ternaniko bat, zarautzeko bi, e, kubatar bat daukau taldean bai. E baina ama palestina Egia esan ingurontan e, ezagutu genuen zuen taldea, batez ere ba, zuen azken aurreko diskarekin, e, konfeti kolore kantuak adibidez, ba, itzuli eder bat egin zuen, inguru hontan ere ba, entzun ahal izan zaituztegu, E, baina zuen astapenetara ja nahiko nuke 2007an sortu baitzen taldea, bergaran astapenean bat aldekide gehientsuenak bertakoak zineterak hori da. Bai, bai, askerian sortu zen, bueno, talde gehiena bezala pentsatzen dut, ez? Gure leengo taldea da hau. Orduan sortu zen, ba, lagun arte bate, mega guazen musika talde bat egitera, idea askori jakin gabe, ba, zire eta normala bezala, Eta hori, ba, 2007an hasi ginen, baina hor lehenko urte batzuk egin pixka probatzen, hasieran bertsioak egiten, gero kantuak e, egiten ikasten. Ose, karo, hasieran ez dakizu nundi ikasi, ez? Bai, esan alda gainera batzuk eh, musika munduan bertan, osea, taldiak eh, hasi ginen, hori da, bai, uh -huh. bateria ikasten hasi nintzen taldian sartu berri, eta... Bueno, lagun arteko zeu zer esan izan, eh, bueno, gero denborarekin ja, bigarren diskan ja, taldekideak aldatu izan dira, ez? E, bueno, arrazoi desberdinen gatik batzuk lagain izan dabe, eta, bueno, e, eta seriotasun bat eman bai, nahiz, eta parranda, <laughs> e, parrandarako talde bat izan, ba, bueno, e, talde bezala gorpuztu zan. Nire burua Zarri galdetzen dit, non eskutatu zaren Pauzo bat atzera Txamba hartzeko eta bia, bia gaiten zen Egunak hogeita lau ordu ditu Baina zuetzaude hauek Koktel eder bat sortzen duzu behintzat, erritmo eh, aldetik, ba, hemendik eta handik e, erritmo ezberdinak gustatzen dituzue. Galdera bat ezkakuna asko gustatzen, eh? <laughs> Ze, ez dugu nahi gure musika definitzea, ba, guk egiten dugu, eskarroko, eh, kumbia, ez dakiz jarra Osea, gainera, e, gure diskak entzun da benak, igarriko dugu aurreko, bai aurreko diskan da, bai, e, diska honetan, badela erritmo batzuk, bai igual entzuleak espero ez da, benak, abidez, diska dago tango bat. Bai. Eta hori, gustatzen jaku baita, ba, momentuan entzuten duguna guk adieraztia baita, ez? Orduan, pff, urrenko dizkan zehango dan, Ez dakitzen. Auskalo. Bai, eta ez dugu jakitean nahi. Zuzenekotan bai, normalian, e, izaten dela talde bat gazela dantzarako, ez? Patxanga edo, ez? Eh, ba, rumba edo, abesti dantzagarri xa diela, ez? Baina, bueno, baina bai. Mm. gero diskan ikusi daiteke beste e, kuriosia batzuk, ez? Zuek atontzerakoen kantua e, eh, pixat e, eh, zuzenekoetara begira e, jartzen zarete beti zuzenekoentzako eginiko kantu horiek dituzte beti ba, proposatzen? Ez pentsa, igual hasieran gehiago. E, bai. diskontan igual ez egon pentsatzen abesti bat egiterakoa, bueno, hau zuzenekoan nola egin, ez da zer. Bez, nik uste diskontan izan dela alde batetik diska, eta gero zuzenekoak. Bai, zuzenekoak antolatzerak orduan, bai kontutan hartu dugula diskan egindakoa. Uh hasiera baten zuzenekotan eh konfeti kolorekin ibilginan 6 okerres banao eta orain behatzi ga. Za hiru pertsona gehiago bada. Hiru pertsona sartzeak zer ekarri dau? Ba, azkenean diskoan sartu dugula perkusioa, pianoa, instrumento horiek, eta instrumento horrek hasiera ez gino sartu zuzenekotara begira, sartu gino diskora begira. Uh -huh. Baina ikusita diskoan zela geratu dan, ba, bain egin un instrumento represente goti gure kontzartuta. Bai, horretaz gain behai gaina, oin be, zuzeneko trakoa hasiko e, eh, ordena gaiua behai eraman gau eta... E. Behatzi taula gainen eta ordena gaiua. Hori da. Bai. Amar, amar pertsona talo gainean. <laughs> ordena gaiua kasi pertsona bezala. Bai, ez da. Beraz, e, diskotik zuzenekora ez dugu aldaketarik e, nabarituko? Bai, bai, bai, bai. aldaketa bai nabarituko da. E, disko handare gauza batzuk zuzenekotan ez dienak egongo. Eta zuzenekotan egongo dia gauza batzuk diskoan ez diena jasoko. Adibidez? Eh, ez dakit zuzeneko energia horrek daukan magia hori, ez? Zan alda, showa edo ez eh, ikusteko dagon guztixa azkenean eh, zuzeneko dagoena, eh. diskan ezin dozu ezer. Ikusto zuzeneko dagoela gauza bat ezin dala esplikatu. Diskan, ez dakit, da zuzeneko magia dator. hor. Zuzeneko hori azkenean. Gaina, honena da, eh, ez dala, osea, improvisatu dala kasi-kasi. O ez dakit esplikatzen nahi ez? ez prestatuta dago, baino zuzeneko bat horrenak zuzeneko bada. Bertan, bai. momentuan bizitzen dana, bakarra da, ez da errepikatuko beste inon. Zuzeneko bakoitza baina mundu bada. Ba, zuen e, eh, kantuak deskubritzen egongo gara, eondoko eh, egunotan ere, esango gu ba, amairu kantu, e, proposatzen dizke guzula oren gontan, sua duzue diskaren goiburu, izenburu. Bai, bai, azkenean, e, pentsatzen dugu, gainera ez ginen arazo handik eh? izenburua aukiratzeko orduan. Ikusita kantuen horabidea eta e, suak bai dauka esan nahi asko hartzen ditu ez. E, zuak dauka berotasuna e, baita kaina pixkat da dago, eh? zua bada indarra erakusten daren hitz bat, ez? Orduan, iruditzen jaun hitz bat oso oso guria zala, eta disko mm. definitzeko onena. Bai, eta letren atletik nola, nola ibilizarete taldean sortutako kantuak izan dira, letra, letrezatik hasita, bai. Gai unibertsalak onketu dituze. Eh. Letretan buru auste gehiagoki dugu diskontan. Bai. bai, bueno, gure nivela baita, bueno, nivela, bazak izela esaten dan, e, altuago jarri dugu lakas. Garrantzia gehiago mando zau, ez? Eta, Letretei, bai, Eta kanpoko jende batek bai lagundu gaitxu e, eh, abesti batzutan, ez? E, egon da, bat abestitan Josu Ganuzak. E, Hai, ez hemengo ametzartza egon da. Kolauratu e, dure. Bai, abesti, e, uen barako ginen abesti bat, e, maiatza aldean hola gratu ginen, eta bera dago bere letrak dara hemen. Mm -hmm. Aurreko diskan bere arreban letrak egon noin bera. Maialen. <laughs> bai. Maialen Pero guru bai. dela e, eh, matxin basu jolian arrebak, uh eh, -huh. Mhm. e, berak be, beste pare bat edo iru abesti. Bueno, bai. eta gero taldeak egin ditu, eh? Mm -hmm. Diska abesti batzuk. Bai. Eldu gogorotziten den gaun ere bihotzaren irugarren dimentziotik atnoa Eldu gogor utziten den erabiadurare Eta gaien inguruan, gai unibertsalak dira, gaien bat? E... Eh, Dauko, gai, gai... Ba, behitu, e, eh, ikusita ze gizartetan bizigan, ikusita ze herritan bizigan, e, eh, bai, bare letrak ba, gure posa edo adierazten da benak, baina badare letra goita gure mala letxe hori mhm. uh -huh. letxe eh, bai. eh, adierazten da ez? Eta gainera nahi dugu gure diskotan e, pixkat transmititzia hori. Ba, zuzeneko begira jarriko gara, esan duze, ba, zuzenekoa bagoitzak baduela berea, ezin dela bata bestearen gandik e, ba, berdin du, zuek eh, itzulia, biratsua antolatu duzue, e, nola ibiliko zaite lan dira? Bueno, Engoaz dago lotuta urtarrileko kontzertu batzuk, ez? Eh, bai, gainera urtarrieko kontzertuak bai ez da, lehuko bat, bat eti bestea zer ikusirik. Ze urtarrian gehien bat Katalunia aldean ibiliko jotzen. Aha. Uh -huh. Bueno, utarrian eta atorren urtean esan desentetan jongo gala Kataluniara, hori aurratu leke. Azteko, bueno, lehenengo kontzertu dago bomberenean, e, bederatzi da, ez? Bai, tolosan. Bai, Eta gero hori, e, eh, urrengo astean jago Bartzelonara, elau kontzertu ematera, eta bukatzeko hilabetia bentsat, e, eh, joko e, eh, elgetako espaloian. Mm -hmm. Patxuko naizekin batera. Patxuko naizekin. Bai. Eta, bueno, gero hortik aurrera egongo di aukerak. Eta bai. espero dugu baita hemen ingurura etortzea. Ez duz... oso gusteko dugu iparraldea etortzea. Bai. E, ez duze finkaturik hemen inguruntan kontzerturik? Ba, momentuz ez dut uste zer baina, bueno, sortuko dira aukera. Sortuko dira. bai. Gogoa badare entzaten. Bai, inguruntan egonak izan zarete. Bai, eh, hemen ontsa egina gainera bidean goratzen, hemen egonda gare... Biriatun, ka, kantxu, ustatu, kantxu, kantxu Eta biriatun konfeti kolorekin egon ginen, bai. Bai, bai ez da? Bai. Eta gero, eh irrat, ez da, eh, irrat, hemengo irratien elkarteak zoutan antolatutako jaialdi bat emaita. Uh -huh. Siberuko Bai, hori, mhm. hori da. Hori da. Ba, izango gu aukera, zuek zuzenean entzuteko, bien bitartean diskako kantu batekin geratuko gara, ez zuen aukera nutziko nuke? Bai, bueno, igual e, nahi bukatu horretik, bai. e, bueno, diskoa ja saltzen dagola, baina baita ere e, disko honekin pausu bat eman egin eta orduan guk geuk jarri dugu e, deskargatzeko doan jaizteko doan, aukera. Ia. Orduan gure web horrian, dala iruekoitza emomusika.com, klik batein eta disko guztia. Ba, hortxe mezua, zuen gogunera jotzea besterik ez da, eta bideoklip bat ere ikusgai da. Bai, zure zua bestiekin, egin bideoklipa. Bueno, gainera, <laughs> ordu asko izan ziren, eh, grabak eta horrek. Bai, beste mundu bada, ez? Eh? Bai, bai, buf, nik eran uste hain gogorra zanik. <laughs> Azegina larun bat baten atzaldeko iruretan nola eta bukatu ginen nigandian goizeko zazpiretan. Ah, bai, eh? Bai, bai, bai. Bai, gabez, nahi ginen grabatzea, eta... Bai, gainera ikusten baduzue bideoklipa ikusiko zuen jende asko azaltzen dala, eta jende asko moitu behar zen, eh kamara asko ginur, eta mhm. bai, izan, hau bai izan da bastante profesional dago aurreko baino. Bai. Ba, gomita zabalduko du ere bideoklipa ikusteko eta ez dakit, agian kantuarekin, kantunekin geratuko gara? Edo beste bat jarriko, beste ez? Eh, esan, esan, zuek, aukeratu. Mintza, di, ez Mintza, igual. Mintza. Vale, eta beste abesti entzutean nahi duenak hor eh, YouTubeen eta baduka zure zua. Bai. Ba, osongi da, eskerrik asko, gure da hurbildu izan da. Bai, zuei. Zuei. hasta la historia arte. Bai, espero. <laughs> legezkoa, legezkoa Lege bide gapen gainetik, gure eskumena Guzion erabakimena, zure abimena eta nerea Milak apuena, bihotz berean, egarri larri konten ezin da hontar arte iritsi gara gaurkoan gure kultura talean eta neraletik besterik ez. Bihar bestelako kontuak izango ditugu hemen izpide eta mentxe izanen gara ordu berean eta leku berean. Ba neraletik besterik ez entzule, nahi duzun arte, aio. zentzua da transmisia. Da transmisia gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide aftatik jasine, ez ekaren ditik, ez!